Svi putevi će biti zatrpani, ostaje samo islam, put pravde i istine. Pravde i istine. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih kreni putem pravde i istine. خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة Uistinu je ova vjera laka, pa kogod ide protiv njene prirode i pretjeruje, bit će od nje nadvladan. Uzmite dakle srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobre vode. www.paltal.com Soba Islam, put pravde i istine. قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد Soba namijenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, o kojima govore mnogo toga, a najmanje istinu. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Javne tribine i gostovanja uživo širok izbor audio predavanja daje sa našeg govornog područja, kao i poznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće. خيل عرش الأعاجم من خيل عرش الأعاجم brat Hussein Ebu Idris. Ummete Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, opameti se, prihvati se sunneta poslanika alihi salatu wa salam i pridruži se karavani onih koji su rešili da pred gospodara subhanahu wa ta'ala stanu, a on zadovoljan njima. brat. Nusret, nusret. Mi znamo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, da mi treba da slijedimo pravi put. Put pravde i istine. Put pravde i istine. A ne put krivudanja lijevo i desno, da bi se zaobišle prepreke koje stoje na ovom putu, koje je Allah subhanahu wa ta'ala postavio. Brat, Brat Idris, Idris iskušenje na ovom dunjaluku, draga braća, su neminovna. To je nasledstvo mira za Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sallame. Ukoliko mi dođemo sa onim sa čim je došao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sallame, neminovno je da će nas zadesiti iskušenje, neminovno. Šejh Yusuf Varčić, rahimehullah. Musliman koji je počašćen da njegovo srce i biće bude otvoreno spram Islama, da voli Pravi put pravde i istine. Put pravde i istine. To je milost od Allaha Subhane prema tom robu. On je na svjetlo od Allaha Subhane. Brat, brat, Ebu Amina, Ebu Amina, Ebu Amina. Mi pozivamo Allahu te bare kevo tala. I na tom pozivu, zar treba da te bude strah oni koje je Allah sve stvorio? Zar treba da te bude strah stvorenja? Pa šta je sa tvojom nakidom? zar da te bude strah stvorenja, pa bježeći da te oni ne kazne i prodaš svoju vjeru, pobjegneš Allahovoj kazni. Brat, brat, Ebu Tejma, Ebu Tejma. Ti kome Allah učinio život dugim i dao ti priliku da se pokaješ i staneš na pravu stranu, stranu teuhida i džihada, a ne na stranu kufra i širka i tabuta, dao ti Allah te bare kodala tu šansu pa je iskoristi jer inače ćeš te gor pokajati. Brat, Brat Adem, Adem, kad se pojavila ova dava na našim prostorima, kada se odazvo, ko se odazvo, vidimo kako su se odma drugi podigli protiv sunneta da se to ne oživi. Ko je danas, braće od muslimana, nazva teroristima i fundamentalistima i sektašima i plaćenicima i ovim onim ko? Samo oni koji se odazvali sunnetu. Niko drugi. Brat, brat, Ebu Abdul Melik, Ebu Abdul Melik. Moram se pogriješit kad slediš nekoga u onome što Allah voli. Nema tu i greške. To je pravi put. Put pravde, i istine. To je di. Međutim, ljudi danas javno griješi, javno se bore protiv Allahovog šarijata i kare treba da sledite mene. Nema pokoravanja u nepokoravanju prema stvoritelju brat Bilal. Bilal. Treba da se obuzne tuga i žalost kada vidiš da neki ljudi svjesno sakrivaju sunne poslanika ali sratu od sra. Zna on, kao što zna Iblis, ali to krije zbog nekog neobjašnjenog razloga. Pa nije poslanik ali sratu od sra došao samo sa jednim segmentom islama, nego je došao sa kompletnim islamom brat Ebu Safija. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allah subhanahu wa ta'ala će pomoći ovaj umet sa najslabijima, sa njihovim dovama, sa njihovim namazom i sa njihovim iskrenim nijetima. Mi mislimo da moramo biti jaki, da moramo imati oružje, da i moramo imati atomske bombe, avione da bismo pobjedili. Ne moramo imati. Mi imamo gospodara atomskih bombi. Mi imamo gospodara aviona, Mi imamo gospodara oružja. On nam je dovoljen. Brat, Brat Ahmed. Ahmed. Najviše se Allah te bareke vatala boji od njegovih robova, učenjaci. Šta znači ove riječi? Kaže Hasan el Basri u pogledu ovog ajeta, onaj ko se Allaha te bareke vatala ne boji, taj nije učen. Onaj ko se Allaha boji, on je učen. možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Posjetite nas na www.paltal.com soba Islam, put pravde, isti pravde, istine. جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا Islamske teme, informativni materijal, Kur'an i tefsir, akida, fikh, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo toga. من شعشعت شمسي على يومي على أمسي أنا النار على العادي Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svjedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى Riječ istine se mora reći. Posjetite nas www.paltal.com soba إسلام بود pravde i بود Put pravde وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište.